tirar a roupa do varal. Porque o tempo fechou, vai chover no meu sarau. Um raio veio do céu, plantou no chão uma planta surreal. O homem é avarento com seu pensamento mal. O meu senhor, não é apologia não. Meu uso é cultural, tem bula e medicação. Você me passa o mel, o problema todo é comunicação. A indústria mais cruel é a indústria do cifrão. Mas João fazia rap, foi na boca com pau back, passou uma ilusia que sofria de diabetes, esquizofrenia e outras doenças da alma que ela nem dizia. Favela CEP, Virgem Maria, acorde o filho de Santa Luzia. Foi abordado pela viatura e obrigado a dizer o que não sabia. Literatura, mas todavia, essa ferida social não tem sutura, meu senhor. Eu não sou bandido, não. Sou pobre, mas minha mãe me deu uma boa educação. Passei dificuldade na cidade, vi o homem cão e as imbecilidades que distraem o coração. Já meu ti, tião do caminhão, que mora em Sepetiba, acha que Deus tá boladão. E diz que baseada é coisa de lerdão. Mas a velocidade tá importando menos do que a direção. Santa Maria, ganja, ganja, mãe de Deus, musa da minha poesia. Quanto da magia, livra me dos fariseus, liberta em Santa Maria, Santa Maria, ganja, ganja, mãe de Deus, musa da minha poesia, quanta magia, livra me dos fariseus, liberta em Santa Maria. E assim, o homem é avarento pôs do bolso o sol e fabricou para si o céu cinzento. Jantou a sós com seu melhor argumento. Acabou no palácio de solidão, cimento, sabe-se lá Deus o que. Jogou pérolas a porcos, a bêbados e pra você, seu amor de verdade passa na tela quente ou na cidade. Eu cansei do seu flowzinho sessão da tarde. Quanto vale a sua saudade? Divide comigo a metade, eu não mereço, mais. agradeço a sua malandragem. O homem avarento tem medo do morro. Meu DVD tá cinco prata. Agarrar o Carmelo e o rapa tá na feira. A saudade dos anos 90 sem fronteira. O homem avarento tem medo do morro. O meu DVD tá cinco prata. Agarrar o Carmelo e o rapa tá na feira. A saudade dos anos 90 sem fronteira.